book twoเก้าสิบเอ็ด เยนเอ็นเนียันตักอนุประโยค รองลงมาที่หนึ่ง ไปเซนเมดดัตเยนหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Die weer word m o r e miskien beter. คุณทราบได้อย่างไร Hoe weet jy dit? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Ek hoop dat dit beter word. เขาต้องมาแน่ Hy kom verseker. แน่หรือ Is jy seker? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Ek weet dat hy kom. เขาโทรมาแน่ Hy sal verseker bel. จริงหรือ Werklik? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Ek glo dat hy sal bel วายมันเก่าแน่ๆ Die wyn is seker oud คุณรู้แน่หรือ Weet jy dit verseker ดิฉันคิดว่ามันเก่า Ek vermoed dat dit oud is หัวหน้าของเราดูดีมาก Ons b o s s l i k e goed คุณคิดอย่างนั้นไหม Denk jij zo ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Ik denk dat hij baie aantrekkelijk is หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ ๆ Die b o s s het sekerlik 'n vriendin. คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ Dink jy werklik so? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Dit is heel moontlik dat hy 'n meisie het.